підвів голову Ірша і подивився на клаву. Ну, таку вродливу. Хіба я не вродлива? Ірша почервонів, жахнувся, але сказав вродлива. Ще й вільно у всіх відношеннях, правила далі клава. Що б ти зробив? Ірша знизав плечима. Привітався б. Ха-ха-ха, засміялася Клава. А далі поступився б дорогою. А далі, наполягала вона, побажав би щасливої мандрівки. Клава грізно нахмурилася і поманила його пальцем. Підійди сюди. Для чого? запитав Ірша, але з місця не рушив. Я вріжу тебе по пиці. Це ж найбільша образа для жінки і приниження для чоловіка. Не розумію, розвів руками з лінійкою і аркушем паперу ірша. Ірина, котра з усмішкою слухала їх, відклала лінійку. Бачите, Сергію, заходилася пояснювати вона, ви живете не сучасними уявленнями, тими, які винесли з села. Там ще й досі кажуть хлопці можуть спати біля своїх коханих, і це абсолютно чисто. Так само розмірковували і герої старих романів. Ми їх називаємо тургенівськими. Щоб хлопець був поштивий, вічливий. А тепер тепер все перемінилося. Чи закордонних фільмів не дивилися, чи в чому іншому тут справа? Сучасним жінкам подавай як тепер кажуть, мужчина повинен бути злий, смердючий і сильний. Смердючий, може, і ні, посміхнулася Клава, але й не отакий, як оцей пенюк. Як я працювала в главку, один інспектор у графі стать так і написав самець. Сергій почервонів. Ірина так і не знайшлася, що сказати. Не знайшлася, а може, не одважилася. Вона теж боялася клавеного язичка. Потім Ірша кудись виходив, мабуть, у сусідню кімнату. Повернувшись, щось малював. Либонь захопився, бо голову тримав трохи набік а це в нього означало, що прийшло натхнення. Проте клаві було не чхати на це. Вона нудьгувала. Рубана, з котрим могла поширмувати на рівних, не було, а язичок свербів. Сергію. Раптом, неначе на пожежу, вигукнула вона, аж ірша кинувся і підвів голову. Що? Він побачив що це знову ті самі кпини, спробував утекти в роботу. Ти хоч цілувався коли-небудь? Знаєш, що це таке? вимогливо запитала Клава. Сергій знову підвів голову. червін по дівочому заливала йому щоки, а далі шию, навіть запалила кінчики вух. І враз у його очах спалахнули несамовиті вогники. Він відклав лінійку і сказав з викликом, що ви, Клаво? Ви вже думаєте, як я це терплю ваші підкушування? Цілувався. А може, й не тільки цілувався. Голова, взялася в боки клава. Розкажи. Орина, котра було видно, переживала цю сцену не в жарт, спробувала визволити Сергія, облиш його Клаво. Чому? вдала здивування Клава. Це ж цікаво. Та ще від такого схимника. Про схимників найцікавіше. Недарма Сергій. Отець Сергій, пам'ятаєш у Толстого? Я зовсім не схимник, сказав Верша.